Abe, bilkura bat, uh, bulak gainean, uh, izanen gira uh, beraz PMI serritxua, gero Dona Pauleko ospitalearen ere uh, amategiaren langileak, eta letxelig elkartea, hori da bulak emaitearen sustatzeko. Eta egiten da, semen mondial de laletoma maternelen parte gisa. Hori sortzigarren urtea da, egiten dena. Urte guziz gehiago eta gehiago jende badira,